บุ๊กทู เจ็ดเซดุมเซดุมหมายเลข บรูเอวีบรูเอวีดิฉันนับ ยัสบรูยัม ยัสบรูยัม หนึ่ง สอง สามเอเดนดวาทรีเอเดนดวาทรีดิฉันนับถึงสามยัสบรอยัมด o ทรีย a สบรอยัม do ทรีดิฉันนับต่อไปยัสบรอยัมปนัตตามู Jaz brojam po natamu. สี่ห้าหกเจ็ดรีเปดชสต์เจ็ดรีเปดชสต์เจ็ดแปดเก้าเซดุมอสุมเดเวตเซดุมอสุมเดเวต ดิฉันนับ Jaz brojam Jaz brojam คุณนับ Ti brojiš Ti brojiš เขานับ Toj broji Toj broji หนึ่งที่หนึ่ง Eden prvi. Eden prvi. 2. ที่สอง Dva vtori. Dva vtori. 3. ที่สาม Tri treti. Tri treti. 4. ที่สี่ Četiri. četvrti. Četiri, četvrti. ห้าที่ห้า pet, peti. Pet, peti. หกที่หก šest, šesti. Šest, šesti. เจ็ดที่เจ็ด sedum Sedmi. Sedum, sedmi. 8ที่8 Osum, osmi. Osum, osmi. 9ที่9 Devet, deveti. Devet, deveti.